Allahun xhalla wa ala falënderojmë vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë dhe sonte me lejen e Allahut të madhëruar me ndejat dhe takimet e tefsirit komentit të Kuranit, respektivisht Xhuzit njëzet e nëntë. Kemi ardhur te surja Muzemmil. Dhe sonte me lejen e Allahut të madhëruar, shpresojmë që ta përmbyllim suren El Muzemmil. Kemi thënë se surja El Muzemmil është një sure e cila ka ardhur me e pregadit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ta bartë misionin si duhet, për ta informu, për ta lajmëru, për peshën e rëndë të këtij misioni, ngase misioni i tij ishte ndryshimi dhe çrrënjosja e veseve dhe dukurive negative në shoqëri. e ndryshimi i koncepteve tek njerëzit dhe çrrënjosja e adeteve dhe zakoneve të këqija të dëmshme është padyshim puna më e vështirë, është puna më e rëndë që bëhet. Njeriu më lehtë pranon jo rrallëherë t'i këputet pjesë e trupit të tij sesa ta ndan mendimin që ka jetu me të vite me radhë. të ndahet prej atij mendimi, ta largon atë ves që e ka bërë pjesë të jetës së tij. Kështu që ky mision është i vështirë. I vështirë në shumë aspekte, do të ketë edhe kundërshtime, do të ketë fjalë të rona, sikurse e dini çfarë i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj i duhet një përkrahje e fuqishme, i duhet një mbështetje e madhe, i duhet një lidhje që e mban vazhdimisht aktiv pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe në kuadër të kësaj pregaditje, dhe në kuadër të kësaj lidhje të fuqishme, Allahu tebareke we teala i tha, kumil lejle illa kalila, ngritu dhe falu natën, do të thotë të kesh një raport të veçantë, specifik me Zotin tënd. E pastaj Allahu xhelle xhelaluhu, Në vijim edhe i tregoj si bëhet kjo, edhe i tregoj pse bëhet kjo, dhe pastaj ia sqaroi qartas edhe pejgamberit alejhi selam, po edhe gjithë të tjerëve pas pejgamberit alejhi salatu wasallam, se ky është një mision i hershëm dhe se ka pas gjithmonë kundërshtarë dhe ka pas gjithmonë edhe ithtarë. O njerëzit janë nda karshi këtij misioni gjithmonë në ata që e kanë pranuar në ata që e kanë refuzuar. Dhe Musa alayhis salam ka qenë nga ata që janë ballafaquar me njerëzit më rebela, më arrogantë, karshi shpalljes siç është faraoni. Dhe Allahu flet për faraonin në suren Muzemmil. E pastaj tërë ky trajtim me gjithë këtë përmbajtje pregaditore dhe me karakter, domethënë të formimit dhe edukimit E përmbyll Allahu tebareke ue teala me ngjarje dhe me rrëfime për ditën e gjykimit, çka do ndodhë në atë ditë. E përmend si ditë e vështirë. Prandaj edhe për atë është pregaditja. Sikur këtu duhet m'u pregadit për mision, për punë, duhet m'u pregadit edhe për atë ditë. Çfarë ke bë për atë ditë kur, domethënë, fëmija thinjet Kur kodrat thërrmohen dhe grimcohen, kur ndodh kjo ndodh ajo, patjetër duhet me pas njeriu një pregaditje të caktuar që i reziston gjithë atyre ndryshimeve të mëdha që ndodhin ditën e gjykimit. Pas kësaj, Allahu tebareke ue teala e përmbyll suren El Muzemmil me një ajet i cili është i gjatë Dhe në vetën e tij ka përmbaj përmban udhëzime tashmë përfundimtare, përmbyllëse që ndërlidhen me fillimin e surës. Fillimi i surës ishte deri dikun domethënë me një ë përmbajtje urdhërore, ngritu, bëje, thuaj e kështu me radhë. Dhe ajo pjesë ishte që, kemi thënë, u kuptua se ka qenë obligative, por fundi i surës tash fillon me e rregullu këtë çështje komplet, me ia dhon formën përfundimtare, udhëzimeve fillestare të surës El Muzemmil. Allahu xhele ue ala thotë, inne rabbeke ja'lemu, Enneke tekumu Zoti yt e din se ti o Muhammed tekum, ati i tha kum apo kumil lejle kum ngritu dhe tashmë në fund të surës ende pa u përmbyll sureja Pejgamberi sallallahu alejhi ue sellem me disiplinë dhe me përpikëri e zbaton atë që Allahu e ka obliguar. Atje tha ngritu, tash në fund tha Zoti e din se ti ngritesh. Po ne dim se je përgjigj. E dim se e ke zbatuar rekomandimin si duhet. Kjo jalem zoti yt e din të nderuar vëllezër ka shumë kuptime veçan në këtë vend në këtë pjesë të këtij sqarimi çfarë mund t'nxjerrim nga kjo që Allahu e din fillimisht Është inkurajim marramendës për robin, kur ai bën përpjekje, bën mund angazhim të vazhdueshëm larg syve të njerëzve, natën, i vetmuar me Zotin e tij. Mundohet që, domethënë, t'i thejë barrierat, t'i kalon pengesat. Mundohet që të jetë sa ma i lidhur me Zotin, sa ma cilësor, sa ma i përkushtuar. Dhe këtë mund askush s'e sheh, askush s'e pagun, askush s'e vlerëson, apo? Nuk ka asnji motiv t'jashtëm që realisht i ndihmon n'këtë betejë, apo në këto beteja me veten e tij, me rrethanat, me sfidat. Allahu thotë, inne rabbeke jalem. Zoti yt e din, mjafton ajo që po e din përpjekjen tonë, ai po e din mundin tonë, ai po e din angazhimin tonë, ai po e din se ti po përpjekesh, se ti po mundohesh. Dhe kjo është të nderuar vëllezër, në rrugën e udhëtimit kah Allahu tebareke ue teala, edhe në ballafaqim me sfidat e jetës për besimtar do të jetë e mjaftushme. E din Zoti xhel-le xhelaluhu. E din Allahu, e din Allahu peshën e punës që je duke e kry. E din Allahu xhel-le xhelaluhu peshën e problemit që duke e bart. E din Allahu tebareke ue teala dertin që e ki për njerëzit n'zemrën, n'zemrën tande. E din Allahu. E din Allahu vujtjen që ti e ki me i pa njerëz. E din Allahu xhel-le xhelaluhu. Mjafton kjo. Ngase tekefundit për të duke i bo, Kjo që aja që t'ndihmon ma s'shumti, Në udhëtimin kah Allahu xhel-le ue ala në formulim, në formim du me thonë, në formim, në edukim, në ngritje është sinqeriteti. Me kon për Allahun xhel-le inne rabbeke ya'lam. Shiko këtu nuk ka ardh inne Allahe ya'lam. Nuk ka ardh Allahu e din. Allahu me emrin Allah po ka ardh rabbek. Fjala, emri i Allahut Rabb është përmend. Zoti yt që ne themi Zoti. po është përtej kuptimit Zot. Pse i ka thonë inne Rabbeke ya'lam? Rabbek, domethonë jo Allahu e din. Që edhe, edhe, edhe Allahu është Rabb. Por të nderuar vëllezër, Allahu xhel-le xhelaluhu është emër i veçantë, specifik, për kategori të caktuara të njerëzve. Apo se Allah është emër që në vedi përmban adhurimin, përkushtimin, nënshtrimin. Jo të gjithë njerëzit jetojnë me emrin Allah. Apo Të gjithë njerëzit nuk jetojnë me emrin Allah. Ai që e mohon Allahun, s'jeton me emrin Allah, apo? Ai që s'e adhuron, s'jeton me emrin Allah. Ndërsa me emrin Rabb të gjithë jetojnë. E pranuan s'e pranuan. Apo se emri i Allahut Er-Rabb është krijuesi, furnizuesi, kujdestari, përcjellësi. Apo E në këtë kuptim të emnit Rab, gjithë kanë hise, të tonë, të gjithë kanë hise, apo. Prandaj, prandaj, krejt njerëzit, krejt njerëzit, me tentu, me të pa çka je tu bo, nuk kanë mundësi. Që ka të nderuar vëllezër sot për shembull, ja sot ka, Ja sot ka, domethonë, mjete të informimit, mundësi të shpërndarjes së lajmit ja kurrë, apo, sot mund një lajm prej një qoshit botës me lehtësi marramendëse me u shpërnda në krejt botën, apo. Megjithatë, megjithatë, megjithatë, me gjithë këtë rrjet madh të shpërndarjes, me gjithë këtë mundësi marramendëse të, të përhapjes së lajmit, megjithatë, mbeten ende miliona e miliona njerëz që s'u mrrin lajmi atje Kështu që krejt mediat me i pas ti në shërbim. Krejt kamerat me u kthy ka ti, apo? Me shpërnda lajmin aktivitetit tand, nuk kanë mundësi me çu te krejt njerëz. A po kupton? Jo krejt njerëz kanë me përcjell këtë. Kanë me pa çka bon ti. Nëse Allahu thot, inne rabbek. Ai Zoti që krejt i ka n'dorë, krejt i furnizon, apo, Ai pe din, mjafton Ai. Ngase Ai pastaj e zbret ku don, Ai e çon ku don lajmin për ty, mjafton. Prandaj të nderuar vëllezër, e, e logjikshme për njerin është që, edhe kur don shpërndarje t'lajmit, me u kyç në rrjete që kanë shpërndarje ma të madhe, apo? Prandaj kur don një kompani, një firmë, me reklamu produktin e vet, apo? Nuk e bën për shembull në rrjet lokal, ndërsa e ka ndërmend me pas aktivitet rajonal. A e ban? E ka ndërmend me shit produktin për shembull jashtë Kosovës, e ka ndërmend. Ndërsa produktin e reklamon veç në rrjet lokal të qytetit vet. A përputhet kjo me politikat e marketingut? Jo, apo. Ngase ai që ku, ku po don ti me shit ai s'pe din çka po don ti. Prandaj qatje ku don me depërtu produktet, qatje ti don me depërtu kush reklama jote, apo. Një qeshtu e ban, apo. Andaj ai që don që krejt me ditë çka ke bo, edhe me shfry si duhet, mjafton Allahu me ditë atë. Ai kur ai kur e din, ai e shpërndan, ai e bën të përhapur, edhe në kohën, edhe mënyrën, edhe në hapësirën që ty s'ta merr menja kurr atë. Shiko për shembull ti vllezër brengën e pejgamberit të mbrendshme atë atë, djegën e brendshme tij për umetin, për popullin e tij pas pari, për udhëzim. Kush ka pas mundësi me e pa? A është anku najherë pejgamberi për shembull? A ka dalë najherë pejgamberi te mileti atje me u thonë, po ju s'dini be sa ju du. Unë zemra po më djeget për ju, a ju ka thon kështu? Ju s'u ka thon kështu haptën. Ai e din tani natën, edhe ai e din se ku shpërndahet, edhe kur bëhet shembull, edhe kur paguhesh, edhe sa paguhesh, e kështu me radhë. E kjo është inkurajim marramendës për pejgamberin salallahu alejhi ve selem. Ai inne rabbeke ja'lemu enneke tekum, ai e din se ti po ngritesh, ai po e din. Sikur që ka thonë, Allahu tebareke ve teala, Edhe në surën Shuara, Allahu Xhelle Xhelaluhu thon, elledhi jerake hine tekum, ai të sheh kur çohesh, ve tekallubeke fis-saxhidin, edhe tekallub është ato lëvizjet, poshtë-nalt që ti i banë në mesin e atyne që bëjnë sexhde, atë lëvizjen kur çohesh ti, e kur ngritesh e kur bën sexhde, atë përplasjen e ballit për toke që për Allahun e banë, krejt Allahu po i din. Po të sheh Allahu, të ka pa Allahu në mesin e namazlive ku je konë. E din Allahu xhelle ve ala, edhe se ti ngritesh, sasinë e ngritjes e din Allahu tebareke ve teala. A është dy tretat, a është gjysma, a është një e treta, gjitha këto Allahu xhelle xhelaluhu e din atë. Prandaj, ka karakter shumë inkurajus edhe shpresëdhënës Por edhe gjithashtu ti vëllezër, e ka një farë karakteri vetëdijsus, nuk po thom kërcnus, vetëdijsus. Meqë Allahu po të sheh, po, meqë Allahu xhelle ve ala po të sheh, atëherë, atëherë, cilësia e veprës është në përputhje me vetëdijen tënde me këtë rregull apo Domethon, sa ma të vetëdijshëm që jemi, jo sa ma shumë e dim, ngase e dimë na, po kjo dije duhet të ngrihet në vetëdije, të jesh i vëmendshëm. Domethon, sa ma tepër vetëdije ka, se Allahu po të sheh, cilësia e kësaj vetëdije, mane në men, përkthejet pastaj me cilësinë e produktit që e bën për Allahun tebareke ve teala. Ngase përndryshe nuk kuptohet. Njeri e din se Allahu po e sheh, e din se Allahu po e sheh, edhe është i bindur, ka vedije, dhe kjo mos me ndiku në cilësinë e adhurimit, atëherë pa dyshim se këtu kemi bëjmë me dy probleme. Dhe. Problemi i parë është, s'ka vedije t'mjaftushme. Kjo është ajo që po themi ne. E dyta është, Allahu na rujtë. Me bo për inati, për shembull, që e di që po më shef, po s'po du me bo. Kjo është e rrallë, kjo s'bën njeri i mençëm këtë punë ato. Prandaj, edhe e kundërta tani vllezër, Ibn Xheuzi rahimehullah, kur e ka analizu gjendjen e mëkatarit në kohë t'mëkatit, apo, e lidh me këtë pikë që po flasim ne, a kupton. Thot Ibn Xheuzi rahimehullah, thot Ibn Xheuzi. Thot analiza e vetme që na del. Kështu, rezultati i vetëm që na del gjatë analizimit të gjendjes së mëkatarit kur bën mëkat është bie vedija e shikimit të Allahut, a kupton. Bjen. Andaj ngritet mundësia e mëkatimit. Thot përndryshe nuk kuptohet besimi dhe mëkatimi. A e kuptuat? O njeri ka iman n'zemër. Qysh, qysh e shkel vijën e Allahut? Ibn Xheuzi thot e kom analizu. Pse e bën këtë punë njeri? S'është, nuk është logjikshme. Beson se Allahu e sheh, e ka në dorë, ka me marrë në pytje, dënimi i tij është i dhimshëm. Krejt i beson ai, me bo me pyt, edhe tu bo gjynah, me bo me pyt ai, bon gjynah të kallxon. Do nuk ka që nuk i din këto punë, apo. E pse e bën? Thot Ibn Xheuzi rahimehullah, e kom analizu këtë punë, apo. Thot edhe konkluza e vetme që muj me arrit te ajo është se, bie në mënyrë të madhe vedija për këtë, ndikimi i këtij imani, apo. Thot përndryshe, mos me qenë qiky shpjegim, thot, mos me qenë qiky shpjegim, do të ishte, do të ishte sqarim edhe shpjegim i pranushëm, se çdo mëkat e qet njerin pi feje, a kupton. A kuptuat? Se qysh e kupton ndryshe apo. Kish me kon atëherë veç veç i pafe me kon se s'bën gjynah, a kupton. Ama fakti që na besojmë se njerin e prek gafleti, hutia, preket nga epshi, nga lakmia, nga joshja, gjitha këto e sulmojnë, e sulmojnë sistemin e vedijes dhe e sulmojnë epicentrën e vendimmarrjes nga besimi, e kur kjo sulmohet, Dobësohet sistemi, s'ka mbrojtje, bën mëkatim. Këtë sulm, këtë betejë, Allahu xhallahu e ka pranu, se mos kishte me e pranu, çka kishte me qenë mëkati? Dalje pi feje. Çka tjetër pasë shtapë? Normal, a kupton. Ama Allahu xhallahu ka pranu se në këto beteja e pranueshme është deri dikun me ra. Apo e pranueshme është. Prandaj, çdo mëkat e pranueshme është me rrallë deri në veprim. Ama kur e prek besimin, nuk është e pranueshme më. Një mëkatar i cili për shembull apo bën mëkat të caktum, na e tolerojmë këtë mëkatin që mos të llogaritet i dalë nga besimi për shkak të faktorëve që përmendëm. Ndërsa në qoftë se pas veprimit me vetëdije të plotë e mohon vendimin, apo këtu s'ka gaflet më. Këtu ka vendim të premë prej tij. Andaj mohimi, mohimi i gjykimit të Allahut është dalje prej feje Me thonë, s'është haram me pi raki, kush ka thonë? Zoti ka thonë, për mu s'është. Ça i bjen kjo punë? Ai që e mohon, ai që thotë namazi s'është farz. Nuk ka, nuk ka borxh me falë. Tu e di që Allahu ka thonë. Ç'e gjen këtina? Dihet apo? Ne duhet të themi që inna rabbaka ya'lam. Zoti yt e din. Por kjo që Zoti yt e din, kur Allahu xhelle ve ala na lajmëron për kët lajm të madh që Allahu e din. Në drejtim të kujt shkon ky lajm? Të ndrozë. Allahu po na thot. Allahu e din. A është lajm ky? Apo na lajmëron Allahu po. Në rregull. Që ky lajm kujt i bën nder? Allahu ta neve. Neve. Neve. Allahu xhelle ve ala nuk i duhet me na kallzu se ai po din. Atij nuk i duhet. Por meqë atij nuk i duhet, na duhet neve. E kur të na duhet neve që Allahu xhallahu e din, për çka na duhet neve? Për çka na duhet neve? Për çka qetash e kam? Pa kjo është logjika e kuptimit të informatave që Allahu na fol për veten e tij. Prandaj inna rabbaka ya'lam. Zoti yt e din se ti po ngritesh. A dy tretat, a gjysmën, a një tretën, këtë Allahu e din. Prandaj ka, ka, thash, karakter të inkurajimit, e të një lloj vetëbesimi, të një lloj, të një lloj përgëzimi, po edhe vetëdijësimi. Kështu të tëra emnat e Allahut tebareke ve teala, këtë karakter e kanë ato, që ty me të vetëdijësu, ty me të ngritë, nëse Allahu po më thotë qit lajm, çka për mu në këtë lajm, dhe? Për shembull në zërë, Nëse, nëse dikush, dikush, thot m'fal, a bën me t'taku në 2 minuta, apo? Po thot jam zonë, veç dy minuta e kam një lajm shumë me rëndësi apo. Në rregull. Vjen edhe thot filoni qet sen e heq apo. Thot filoni, për shembull, Është smut e i duhet një operim. Çka thush ti këtë këtë lajm? Kur e nin këtë lajm ti, çka thush? Ose pse po m'kallzon vlla? Apo a, a, a kupton? Domethënë ti gjithmonë e konteston pse je ti adresa e lajmit apo? Pse unë? Nëse je për shembull mjek e kupton. Nëse je që ki para e kupton. Nëse s'je as e para as e dyta, pse mua po më kallzon vlla? As A nuk është ky reagim normal? Po e marr një lajm që njeri edhe këtu ka mundësi me thonë pse mu. Mos t'flasim për lajme hala ma të larta që edhe ma shumë ki arsye me thonë pse mu. Apo? Mirë, kur Allah thotë, Allahu e din. A munesh me thonë, pse m'kallzon mua? Apo? A mundesh me thonë? Mirë po e dish, ani shumë mirë, po pse mu po më kallzon? Ja, s'e thush, vlla, se ka qëllim pse po të kallzon ty, apo. Ka një synim, kur Allahu thot, ajo është falës, kur ai thot, unë jam kështu, domethonë, ty po du me të kallzu diçka që është me rëndësi, Allah. E tash qysh kena me reagu, na është, që që të të pasatëm. Inne rabbeke jalemu, Allahu e din, Se ti e bën këtë, ti je përgjigj, por jo vetëm ti. Allahu thot: "Wa ta'ifatun min alladhina ma'ak." Edhe ajo grupa që janë me ty, qeshtu njëjtë kanë bo. Të nderuar vllezër ë formimi dhe ngritja Formimi dhe ngritja është e vërtetë, është e vërtetë se fillon me investimin në individa, por por këta individa patjetër kanë m'u taku dikun rrugë që me formu një komunitet, s'mund me kon ata ishujt ndamë. Po, kanë m'u taku dikun, për me bartë pastaj mision, misionin për me bajtë pastaj projekte madhore, që janë gatu për që të atër. Nuk o n'rregull për shembull, nuk o n'rregull me, me nejt me vite, me dekada, me dëgju t'njëjtat kuptime, me dëgju t'njëjtat udhëzime, me, me, me, me, me izun njëjt informim, mirëpo kur s'prodhojnë asnjë efekt kolektiv. Pejgamberi s.a.s. kët s'e ka bo apo? Sahi, nuk duhet me insistu në në në anashkalimin, nuk duhet me insistu po domethon në turmë. Se turma çka s'dën këta. Investimi n'individ është me rëndësi apo? Por ky individ, e ky individ, e ky individ realisht e përbën kolektivitetin apo. Kështu që ë cilësia cilësia e formimit tonë, cilësia e, e kuptimit të fesë tonë, matet edhe me aftësinë tonë, që të funksionojmë edhe si komunitet, jo si individ apo. si kolektivitet. Andaj Allahu tha, ty të kam me çu, edhe ata që me ty. Ti je çu, po je ngrit, wa taifetun minel-ledhine meak, edhe ata tjerë të ngrit me ty bashkë. Kështu që sahabët e kanë përcjell pejgamberin s.a.s. Njerëzit kanë nevojë për shembull, kanë nevojë për udhëheqës, por edhe shembulli edhe udhëheqësi ka nevojë për përkrahës, apo. Ka nevojë që realisht i zbatojnë, i jetësojnë kuptimet si duhet apo. Të janë dëshmitarët e këtij zbatimi. Të kish me u ngrit veç pejgamberi s.a.s. natën me u fal, e sahabët me met mrapa, a kishte me qenë shembull pejgamberi s.a.s. për njerëzit, i kapshëm? Problem. Problem, po ai pejgamber është, edhe gjithmonë e kishim përjashtu nga të qenërit shembul për shkak se është pejgamber. Ama kur shohim njerëz pastaj që s'janë pejgamber, e në çfarë devijimi kanë qenë, e n'çfarë humbje kanë qenë, e i shohim, ata i shohim që e ndjekin hap pas hapi pejgamberin s.a.s., e kuptojmë se udhëzimi që ka ardh ai me të është udhëzim, që i përshtatet njeriut. Nuk është udhëzim që ka të bëjë me nivele të caktuara të njerëzimit, sikur janë pejgamberët e Allahut e kështu me radhë. Andaj të nderuar vëllezër, nëse flasim po është e vërtet. Duhet me pas njerëz që flasin, duhet me pas njerëz që udhëzojnë, duhet me pas njerëz që janë shembull. Patjetër. Mirëpo edhe këta duhet të kenë njerëz që janë dëshmitarë. Se ajo që thuhet është e mundshme, se ajo që thuhet është e vërtetë, se ajo që thuhet është e praktikueshme e kështu me radhë. Wa ta'ifatu min alladhina ma'ak, edhe ata me ty që, ti pejgamber, ti s'ke pas punë të mëdha, në kuptim dunjas, ti ke pas misionin. Po në mesin e atyne që u ngritën me u fal natën, ka pas njerëz që kanë qenë edhe me tregti edhe kanë qenë lloj-lloj punë kanë pas, po prapë e kanë zbatu atë që Allahu ka kërkuar apo. Andaj vëllezër, kështu tha pejgamberi sallallahu sallam, entum shuheda Allahi fil ard, ju jeni dëshmitarë të Allahut në tokë, se na me, me përkushtimin tonë, na me sinceritetin tonë, na me bashkëpunimin tonë, na me stabilitetin tonë, me durimin tonë, me krejt, Kur zbatojmë urdhrat e Allahut tebareke ue teala, dëshmojmë dëshmojmë edhe efikasitetin e këtyre mësimeve në formimin e njeriut, në mundësinë e zbatimit apo edhe në rëndësinë e mësimeve për njeriun në këtë jetë. Por kur ata bartësit e shpalljes, e misionit, janë të parët që tërhiqen nga mejdani i zbatimit, kujt kena me i kallzu na se është mirë këtë me bo? Nuk munesh, apo? Nuk munesh. Ngase Allahu xhele ue ala të nëzër, mundet njerëzit me i udhëzu. A ka, a mund, a, kërpiti zbonë, apo? A mundet, mundet. Allahu me dashtë, i udhëzon njerëzit pa pejgamber. Apo? Allahu xhele ue ala, me dasht, a i udhëzon njerëzit pa pejgamber? Po, pa libër, a i udhëzon, po i udhëzon. Pse? Po pse i ka udhëzu n'do punë tjera? I ka udhëzu n'do punë tjera? A ka udhëzu Allahu xhele ue ala fmijën, që si del nga barku, kush e mëson? Sa herë e kemi shpjegu, me marrë frymë. Kush e ka mësu? E, kjo është udhëzim. E ka udhëzu qysh me funksionu. Po. Kush e ka mësu? E ka udhëzu Allahu xhele, pa libër, pa mësus, pa pejgamber, pa kurgjë. E ka udhëzu çka duhet me hongër. E ka udhëzu, din, qysh me e thith, qumështin e nënës, din. Kush e ka udhëzu? Allahu xhele e ka udhëzu, apo. Mos flas për ma tutje për punë tjera. Sa punë n'jetë i bëjmë, as në shkollë s'i mësojmë, as kurrkun, vetë. Natyrshëm Allahu të ka krijuar qashtu, apo. Me dasht Allahu xhele ue ala edhe namazin e bën natyrshëm, apo. Sikurse e dini në xhenet frymëmarrja është tesbih e tekbir, sikur në këtë dunja që kurrë nuk habitesh, me thonë, me marrë frymë, habitesh me marrë frymë, a s'habitesh, munesh me pasë njëqind obligime, njëqind telashe, ama fryma shkon vetë, apo, e po, pse është instalume, prandaj kur dhikri bohet qashtu, apo, subhanallah, kur dhikri Allahut bohet qashtu, apo, instalohet, bëhet pjesë përbërëse, integruar te ti, s'ka ndryshe, Andaj Allahu me dashtë udhëzon, po megjithatë, ka bo sebepe, ka dërgu pejgamber, ka zbrit libra, ka bo besimtarë të caktun, pse? Ka qenë me rëndësi me i pa njerëzit, që është e mundshme me prek udhëzimin, e mundshme është. Andaj na duhet me pas besimtarë të të gjitha kategorive, që dëshmojnë se e mundshme është me fitu pa halal, e mundshme është me qenë nxënës superior, e më i miri, edhe pse i falë pesë vakte, edhe pse je me shami, edhe pse s'ka inkurajim, e mundshme është me pas inkurajim, e mundshme është kjo, e mundshme është, kjo tjetra, e mundshme është, e mundshme është, e mundshme me pas shoqni t'mirë ku nuk shahet kërkush, e mundshme është, ku s'ofendohet kërkush, ku s'përgojohet kërkush, e mundshme është, Po tu ju kallëzu praktikisht apo, që njerëzit m'u knaqë, se njerëz në të vafë janë n'kërkim të, të, të, të, të neve tilla, të shoqnive t'tilla, të inkurajimit janë, janë të etshëm. Por jo n'fjalë, shembull praktik, dëshmi. Dëshmi. Prandaj, ata shembuj që po na dalin kaherë, për shembull, se shamia s'e pengon motrën muslimane, m'u shkollu ose me ecë përpara, Apo, sa herë po të këblenë, po dalin në motra, po, po si shembuj, po përsëritën. Na kemi që me konë qaq shumë, që mos me pasë mundësi me i reklamu sa shumë ka, a kupton. E forma, forma tjera të shembujt shumë, a kupton. Në të, të, të, të djemve, e vajzave të reja, tjere gjithë, a kupton. Duhet të sjellim shembuj të edukimit, se përkundër degjenerimit që është prezent, e shthurjes e problemet me arsimin e me edukimin e me gjitha këto, e mundshme është me dalë nga shtëpiat e njerëzve, fmi të edukuar, që besojnë Zotin, e dojnë venin, punojnë, angazhohen, e kështu me radhë, e mundshme është. Ama momentin kur ti s'ki prapa ushtri, apo që i brohorit këtij suksesi, qysh ki me çu përpara misionin apo? Pamundshme është. Andaj Allahu tha, wa taifetun minel-ledhine meak, edhe ata që janë me ty, janë dëshmitarë se, namazi i natës është i mundshëm. Janë falë. Pastaj Allahu xhallahu tha, "Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar." Ky ajet, të nderuar vëllezër, konsiderohet ajet që e ka derogu pjesën e parë, ku është obligim namazi i natës, tash nuk është, nuk është më, a kupton, obligim, bie në nivel në të qenë vullnetar, nafile është me falë natën. Këtu Allah tha, Allah tha, Wallahu ju kaddiru lejle wa nëhar. Ju kaddir, dijetarët thonë i ka dy kuptime. E para është, se Allah është ai që e cakton kohëzgjatjen e natës dhe ditës. Don, nëse për shembull kishte me qenë namazi natës farz, apo farz me fal. Dhe kishte me qenë obligim m'u falë me, sikur do ta mësojmë për shembull, ku kanë thonë shumë nga dijetarët e hershëm, që një sasi e pranushme e faljes së namazit të natës është deri në njëqind ajete m'u falë natën ato. Apo, kjo është një farë lloj, një farë lloj, domethonë, sasi e pranushme, që nën ten nuk është mirë me ra. Do ta diskutojmë me këtë po. Nëse kishte me qenë qështu, a kupton, M'u falë për shembull dimrit tash, ku jatësia është në ora gjasht, deri n sabah, a është leht me i da reqatet për shembull, edhe me emri një qënë jetë, apo. Leht është. Dy reqate i falë mas jacije, një dy mes në dy ore, një dy edhe ka laj botë. Ama kur është nata shumë shkurt verës, apo, Problem është, e Allahu po të Allahu e din se ka me konë verë, ka me konë dimër, prandaj kaherë nuk mundëm disa ibadete, apo që i lexojmë se kam bo, kam bo natën, me i kuptu ndryshe për shkak se në dallime edhe të stinve, se dallimi i adhurimit t verës është Evident me adhurimin e, e dimrit, a kupton, normal, a kupton. Nata, ose adhurimet e, e, e ditës, agjërimi në dimër është dallon shumë nga agjërimi i verës. E Allahu thot, Allahu jukaddiru lejle. Allahu azze ve xhel është ai që ka caktu kohëzgjatjen e natës e ditës, prandaj e din këtë dallim t madh. Ndërsa Allahu don që ibadeti me konë konstant, disiplin, me rregull. Kështu që për shembull, agjërimi të ndozur apo? Agjërimi a është konstant? Pavarësisht a verës ditës, a dimrit apo? A agjërohet pe syfyr deri në aksham? Agjërohet pe agimi deri në ak aksham? Agjërohet. Pavarësisht ky agim a është në ora 3 a është në ora 6? Pavarësisht ky iftar a është në ora 6 a është në ora 9? Apo pavarësisht pse për t'u kan se ka Allahu xhelle shanuhu agjërimin Me e kurdis na varësisht nga lëvizja e orës, se kishte me qenë pastaj kaos, dikush kishte me bo 3 saat, dikush 5 saat, ja. Jo. Allahu xhelle ve ala, kur bon obligim, ai e merr përsipër, me i përcaktu kufit, a kupton. E meqë në natën kjo lëviz, Allahu xhelle ve ala e din këtë punë, a kupton, ju jukaddiru, a kupton. Dhe gjithashtu nga kuptimet e fjalës takdir, që më kanë pëlqy dhe e kanë përmend disa nga ulemat është se fjala takdir është edhe përcaktim që Allahu ka caktu kohëzgjatjen e natës e ditës, po nga kuptimet e fjalës takdir është edhe vlerësim. Vlerësim. Prandaj kur t'i japin dikujt një certifikat për vlerësim të mirë, thonë shahadetu takdir, ja japin një farë dëshmie për vlerësim, ta vlerësojnë mundin. Na ta vlerësojmë ty angazhimin tënd. E kanë thënë disa, disa dijetar, domthon këtu ku Allahu thot wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Allahu është ai i vetmi që e vlerëson mundin e juv natën e ditën apo. Lidhe me ato, Allahu e din. Prandaj Allahu xhel-le ve ala ka me vlerësu ma së miri angazhimin e juaj, përpjekjet e juaja, çmimin ma të mirë për angazhimin ton, çmimin ma të mirë për përpjekjet e tua kush e jap? Allahu tebareke ve teala. Prandaj mos lyp në tregun e shitjes. Apo çmim tjetër për mallin ton, për jetën tonë, për angazhimin ton, mos lyp tjetër çmim përveç se në tregun e ahiretit tek Allahu tebareke ve teala. Se është normale të ndozur. Njeriu që për shembull don me e plasu ni produkt dikun, don me e ofru ni shërbim dikun. A është normal që me kërku oferta? A është normal? Normal është kërkon oferta, kush po jap ma shumë, paguan ma shumë, kjo është normale, kjo s'është diçka absurde. Apo. Normal është, se dikush ofron ma mirë, dikush ma shumë, lloj-lloj. Ndërsa Allahu xhel-le po thotë, mos u lodh ti me kërku tregun, se boll po lodhesh ti me bo punën. Apo, se njeri lodhet dy herë, edhe me bo punën e me kërku tregun. Sa njeri lodhet me bo një punë, po krejt atë punë ja zhvlerëson kush, tregu. S'ka ku e shet atë produkt, s'ka ku shkon, sa shkollën e kryn, po s'punsohet në fund, domethënë. Krejt ai mund, ja zhvlerëson tregu. Paramendoni se sa ishte, do të ishte inkurajim, për njerëz më në qëre. Me konë situata normale, më në. Ti veç kryje, atë. Se ki mu vlerësu, taman, konform shkollës si e ke pasë. Ku, çka ke kry ti, qaty ka me të vendosë, po. E në kish kon kjo, po. Kish lulzu këtu pi kuadrove, a po. Edhe tepër krahasim me zhvlerësimin që është, mirë është tu ecë puna me kuadro, fatkeqësisht, po ne kërkojmë ende tepër, ta thejmë këtë mur të këtij zhvlerësimi, ta kthejmë situatën në normalitet, po duhet përpjekje, duhet mund. E Allahu po thotë, ti përpjekesh natën, ti përpjekesh ditën, mos u lodh me kërku tregun, tregun e ki të garantum, Allahu ta vlerëson mundin ma së miri, të shpërblen ma së miri, dhe s'o gajle tek ty këto, po, Prandaj, ai, ai prodhusi për shembull si s'e ka gajle tregun, e ka të garantum shitjen me çmim maksimal. Çfarë, çfarë, me çfarë qefi punon atje dhe? A s'e ka gajle ku ka me shit, ku ka me plasu, s'e ka gajle, s'e ka gajle i prishet produkti, e me herë shka në pëtën. Është tjetër, a po. Këtu Allahu po mos e ti baje gajlen e punës, ti puno. As mos e baj gajlen e sasisë. Se dikur pran prapë e ka gajlen edhe të tregut ku me plasu po ka tregun e sasisë me prodhu shumë, po kjo s'shitet, jet në depo. Allahu xhel-le, po na kim shpërblim. Na kim shpërblim me gëzu ty apo sa ki ti me dhon. S'mush tek Allahu xhel-le me shku me sevap me punë ma shumë. U harxhum se vapa dhe Allah, përdesh. Ku me donte? A ka? A ki mundësi me, a ka mundësi njerëzit, apo vepërmirë, me sfidu xhenetin e Allahut tebareke teala, me thonë, se, këna, se, fatë keshër, se këna para po që i ka që burat mirë këni me konë apo. Ne kena parapa ni xhenet që të përdorin njerëzit, se dhe ka ndi, ama që kaq mirë që i bune s'e kena parapa na. A mune këtë befasi me ndodhë në ahiret? Po jo, vllazni, s'ndodh kjo, absolutisht. Jo, absolutisht. Prandaj Allahu tebareke teala e ka gajlen edhe të shpërblimit, edhe të tregut, edhe çmimit. Veç një gajle e ki, gajlen tonde të punës, veç punën ti, kryje qëta. Ti veç angazhohu. Krejt tjerat i ki t'kryme, se Allahu jukaddiru lejle ven nehar. Ihsa i thojnë numrimit. Se hasa i thojnë gura, guralecave, e përpara kur është me numru shumë, me gur ka numru, apo. E ka e ka marrë prej ihsa, hasa gur, apo. E ju s'muni me e përmbush gjithmonë natën që kërkohet apo. Alime en len tuhsuhu. S'muni apo. Nuk muni me, e din Allahu azze ve xhel, mundësit e juaja, e din se njëri preket nga lodhja, nga plogshtia, njëri preket nga situata t'ndryshme, shikoni vllazën këtu ajetin n'vijim tash, Allahu xhele ve ala na mëson për një rregull të madh tjetër, për një metodë t'kuptimit t'gjërave, që shpeshherë mungon dhe bën probleme t'mëdhaja. Alime en len tuhsuhu, Allahu xhele ve ala, e din se nuk kini me pas mundësi, kur me arrit deri n'fund, Vllezër, Allahu xhele ve ala obligimet i ka bërë, obligimet te njerëzit i ka bërë me minimumin e mundësive. Po, me minimumin e mundësive. Domethonë, çdo njëri ka mundësi me e bo qëtë punën. Për shembull, kur është marrë, kur është ob, kur jon bo obligim pesë namazet. A është marrë parasysh mundësia maksimale, mundësia minimale? Mundësia një që mundet me i falë, jo pesë, ai pesëdhjetë e pesë t'i falë, a u marrë mundësia qëtij, maksimumi i njerit, a u marrë, ajo ma, ma e vogla e njerit, ajo me, me pesë s'ki ku me shku ma, për. E gjithçka kështu me radhë. Obligimet e ndalesat, nafilet, nafilet, apo, në nafile, nuk është marrë parasysh limiti, apo, i mundësive. Por, tjetër standard është tafëm. Këtu është te, te nafilet, është limiti i besimit, jo limiti i mundësisë, sa të ki iman, veç a mun është tjetër. E deri sa kjo ka të bëjë me natën, apo? Dhe me limitin e besimit e devotshmërisë, atëherë nuk munden të tonë me përthekue. Nuk mund me kon gjithë niveli të njëjtë besimit. Edhe ju njëjtë s'mundi me kon, lëvizni, apo? Për shkak të rrethanave, fe tabe alejkum. E Allahu xhalla xhelaluhu thot fakreu ma tejessere minel-Kuran. Allahu e din se s'keni mundësi me e përmbush, andaj, e, Tabe alejkum. Tabe alejkum. Kuptimi ja u ka falë Allahu juve. Nëse ju ka mundësi me thonë, po nëse është nafile, edhe nëse s'falna natën, apo s'falna natën, sa kërkohet, falna ka pak, fali tri rekate vitrin, fali pak ajete, po jo sa duhet, pjesën e mbetur nuk falna si tjertë, a bëj gjynah që Allahu po ta fal? E kjo është kuptim rëndësie se na tregon Allahu i Lartësuar, nuk domethonë se gjithmonë për me ta fal është gjynah me bo. A kuptohet? Ngase pjesa e papërmbushur për adhurim, pjesa që ti, ti, realisht e bën për shkak se je i dobtë, se në, në esencë, të ndëzër, në esencë, në esencë, a jemi kriju Allahun me adhuru, po, në esencë, çka është, Gjumi, buka, këto janë pjesë që ti ke nevoj, a është pjesë që ti ke nevoj? Po, ti ke nevoj. Këto s'janë, të kuptohmi drejt. No, me hongër, me pi, me fjet, me pushu. Në esencë, s'janë pjesë e ibadetit apo. Po, po un kom nevoj. Ani po ta fal pra veç. A po kupton? Pse je i dobtë? E mirret parasysh dobësia jote. E ki nevoj. Ama mos e kupto ti se është pjesa e, e, e aktivitetit dunjas, pjesë përbërse e qëllimit krimit. Jo. Qëllimi i krimit është adhurimi ndaj Allahut tebareke ve teala. Po meqë na jena t'dobtë, kena nevojë Allahu tebareke ve teala, Allahu xhelle ve ala e ka mirëkuptu, po them kushtimisht këtë dobësin ton, këtë gjendje ton, edhe e ka mundësu që tash nevojat tona për dunja të pranohen si adhurime në shërbim të adhurimit apo. E kur ti flen, e han, e pin, edhe i kryn nevojat e tuja, çfarëdo qofshin ato, në emër të adhurimit ndaj Allahut tebareke ve teala, edhe ato që janë pjesë e dobësisë, bën pjesë e adhurimit. Por kjo është për shkak mirësisë Allahut tebareke ve teala, ta fal Allahu xhele xhelaluhu. A e përjeton njeri kështu? Një ofta. Andaj të vllazër, dalën për shembull, shikone urtësinë se çdo, çdo send robi duhet me hetu, duhet me hetu se është borxh te Allahu shumë, ka cilësh, apër, ka cilësh, apër. Për shembull, njeri kur t'hin banjë, thot një dua, apo, E kur del pi banjës, çka thot? Gufraneke. O Zot më fal. Qysh shpjegohet o Zot më fal? E tash kur thu o Zot më fal, kur del pi banjës, a bjen kjo se është gjynah me hi n'vece? Se logjika e njerit thot, si për shembull, me i thon dikujt, kërkoj njerit falje, pse, çka i bona? A kupton qysh do të reagojë? Kërkoj Allahut falje, e çka bona? Unë kesh në vece, Allah, këto punët e mia i kryva. A kupton? Në vece kur je, a mund Allahun me përmend? Nuk mundesh, as s'guxon be natën. E dil kur del përjashta thush, o Allah, më fal që pata nevojë me kon në një situatë ku s'mun t'përmeni ty se s'e deshte ti me të përmend aty. Apo Allahu e lejon që ti për me i kry nevojat e tua fiziologjike, apo ti je i shkëputur nga dhikri në moment t'caktum. Apo Ama mos e harro se bar që me thu falëm, a kupton. Ama s'e merr normale këtë punë. Në shkëputjen, gjumin, knaqësinë e marr normale, a kupton. Jo, jo, kjo është dalje nga rregulli. E ka bo Allahu të lejuar si përjashtim, rahmet për neve. Ama kërko falje se është një falim mangësi, a kupton. A është e qartë? Pi veces, gufraneke, a kupton. Një pi shpjegimeve është kjo që e përmenda, edhe pse edhe shpjegimi i dytë i ulemave është në qitë vijë, a kupton. Se njeriu, kur kry nevojat e tij fiziologike, është begati pi Allahut, a kupton. E kur del thot gufraneke, thot, thot, ja rab, as për qita, po, as për këtë zbrazi fiziologike, nuk muj me të falënderu ty, a kupton, falëm Allah, mos flas për tjera, a kupton, apo, nëse për zbrazjen s'munesh me falënderu, a kupton, e për mbushjen, Ne i jemi gjithë borxhli Allahut, gjithë jemi borxh tek Allahu tebarek, gjithë, gjithë. Ama njeri kur për shembull që Allah deshta me bo këtë punë. Jo Allah, nuk kam nevojë me bo. E nin vet kjo në vend arrogance. S'po flas në nivel të a gjynah s'o gjynah apo. Po i thosh, do me lexu Kur'an Allah ditën. Natën më fal pak. Allah njeri është në zonë, na kemë punuar. Po e din Allahu se punuam, ta ka dhënë çfarë është atë punë. Po ni e bësh vallahi që është, Allahu na fal, po s'po mundem. E qita din Allahu tebarek ve teala. S'o gjynah, po ndi vetë se borxh je apo. Pse ti keni me shku, me shku diçka tjetër apo. Ama në sens borxhi apo fetabe alejkum. Faqra'u ma tayassara min al-Quran. Atëherë lexoni nga Kurani sa të keni mundësi. Sa ta keni ju të lehtë apo? Shikoje rahmetin e Allahut xhelle ve ala, s'i ka vendosur kufij apo? Sa me lexu. Sa tash nera jote është. A kuptove se Allahu din? A kuptove se Allahu xhelle ve ala të ndihmon? A kuptove se Allahu i shënon? A kuptove se Allahu i vlerëson? A kuptove se Allahu të shpërblen? A kuptove? A kuptove se Allahu të mirëkupton, ta fal, a i kuptove krejt. Nera jote tash sa sa ti ja garat në atë. Ta len në aspektin moral. Fakrau ma tejessere minel Kur'an. Kanë thonë disa nga dijetarët e hershëm, një prej tyne, një prej tyne nxansi i Ibni Abasit, radijallahu teala anhu, ka thonë, se kjo fakrau lexoni, sa të keni mundësi, ka thonë, limiti është njëqind ajete. Hasan el Basri ka thonë 50 ajete. Mos të meni shumë këtë, se veç Fatiha i ka 7 ajete. Apo, dy rekate me falë, bo një së një veç me Fatiha apo. Edhe ka një sure, me dy rekate i bon 50, s'o shumë, apo. Po, Kanë thonë së paku njeri, së paku njeri me ngjall natën me diçka për hir të Allahut tebarek ve teala. Fakrau ma tejessere minel Kur'an. Bile disa ulema të hershëm kanë thonë se që ky ajet, edhe kjo është do të thonë që njerëzit e kanë vlerësu shumë kujdesin e Allahut që sot ka humb ky vlerësim vallahi me të madhe. Kanë thonë që ky ajet që Allahu ka thonë, lexoni kuptim të asaj faluni, sa t'muni, apo, edhe lexoni sa t'keni mundësi nga Kurani, ka thonë nga dijetarët e hershëm, se që ky ajet është ma i dobishëm për umetin e Muhammedit, alejhi selam, se këtë dunja me ua dhonë, këtë dunja me ua dhonë. Po, se me, me ta lehtësu Allahu xhelle xhelaluhu, është ma mirë për ty, apo, se me të ngarku me përgjegjësi e pastaj me të marrë në përgjegjësi edhe. Ma lehtë është, me thonë kqyre, s'po ta bëj obligim, le të jetë nera jote. Se me thonë, kqyre për shembull, për shembull në vëzë. Do t'i bim, bim n'vazhdim Allahu i përmend situatat e ndryshme për shembull, që njeri ka nevojë me fitu, me shku e kështu me radhë. Me qenë ni marrëveshje me Allahun xhele ve ala kështu. Kqyre. Nuk keni me punu kurgjë. S'ka me punu. Jau bi rrizkun në sofër. Jo me hongër me pi, mu vesh krejt i bi, unë i bi. Kurrë s'keni mu smu. Kurrë. S'ka nevojë, kurrë s'keni të lodhë. Don shëndetin, furnizimin, krejt ju garantoj, pa u lodhë hiç apo. Hiç, hiç, hiç, hiç. Si në xhenet. Ama duhet qikaq natën, qikaq këtë apo. A do të ishte kjo më e favorshme, a me thonë natën sa t'muni, pse e di që keni mu lodhë në punë tjera apo. Cila është më në raport me Allahun xhele ve ala? Më mirë është me ta lehtësu e me të ndihmu, apo se me të ofru mos me të ndihmu atë. A po don? Merre pra, tash të kqyr ça po bën atë. Pra asht nimet kah thotë fakrau ma tejessere minel Kuran. Lexoni sa t'keni mundësi. Edhe Allahu thot pastaj ue ekimu salate. Jo, para, para kësaj thot, Do të ketë të atillë të cilët, do të kanë nevoj me udhëtu, për arsye t'ndryshme të udhëtimit, veçanisht për të kërkim të rrizkut, të furnizimit, me punu. Do të ketë të atillë që do të kenë nevoj me dalë me mbrojt, me luftu, në rrugë t'Allahut tebareke ve teala. Andaj duke i pas parasysh rrethanat që kaloni nëpër to, dhe shpeshherë nuk mund ju me nda natën qysh doni, për shkak se rrethanat e jashtme jau imponojnë orarin ndryshe, Lexoni sa t'keni mundësi, apo. Falni sa t'keni mundësi. Njeri kur është nashtë në shpi t'vet, a ka mundësi me flejt fillim, mu çu kur don? Munesh, kur je n'udhtim a munesh me dalë, s'munesh. Aeroplanin dy t'natës. Jo, vallah, s'po shkoj se në dy t'natës kam me falë vitrin, apo. E s'munesh është, të ta imponon, orarin ta imponon kush, udhtimi. Je smutë. Smuja ta, ta, ta imponon orarin, smuja është ti kur dush, smuja është të ta shkakton. Andaj Allahu xhele ve ala thot, se Allahu tebareke ve teala, në bazë të, në bazë të asaj se, kaloni nëpër rrethana t'ndryshme, dhe nëpër situata t'ndryshme, e ka letsuar. Edhe rrethanat zakonisht në vëllazër sjellin letsimet. E po udhëtari edhe namazin shkurton. Agjerimin ka mundësi me kompenzu më vonë. Pse? Rrethana. Injorimi, injorimi i rrethanave të vëllazër është huqje e madhe. Po edhe edhe faktorizimi i teprum i rrethanave është huqje e madhe. Shikoni këtë balans kuranor që shumë kam pas qejf me kuptuar të gjithë na drejt, vëllezër, që po du tash me përmend atë. Këtë balans vëllezër kuranor. Shiko Allahu po thot. Allahu e di se ka me pas kësi gjendje, këso gjendje, këso gjendje. Domethënë i mirëkuptojmë gjendjet. Ama s'e mirëkuptojmë mos me fal hiç apo. Duke pas për fillimisht obligimet, pastaj edhe nafilet. Kjo është mos ekzagjerimi i rrethanave. Dikush për shambull, i ka do mundi, i ka do angazhime, e kuptojmë, i ka do probleme, e kuptojmë, ama që ato pastaj me i përjashtu komplet, kurrë Kuran s'lexon, ka harru dhikrin, namaz nate s'falet, sunetet namaz s'i falet kurrë, veç farzin, kjo së, Kjo mund të jetë një javë, do të thotë e jashtëzakonshme, po jo jo e vazhdueshme. Jo e vazhdueshme, apo, dush me gjetë, gjindu, gjeje mundësinë, apo, mundesh. Por edhe edhe përjashtimi komplet i rrethanave duke imponu veç një rrethanë është huq, apo. E kjo ndodhë të ndodhë të ndodhë në formë më ndryshme. Për shambull, edhe një kërë kemi pranë rast në Abdullah ibn Amr ibn Asit, i së kërë i ri, s'ka pas në engajim, s'ka pas punë, apo, negocion të me pejgamberin sa osanin për i badetin, i thënë të pejgamberin mos në gjina, në zë dit, e të kënë e muna, jo, në 30 mujtë, këshurë të, në dit, negocion, jo muj, jo në muj, Po ti mos fol që tash, apo, që tash i ri je, apo ti munesh, po ti e din që jeta është e gatë. Ti ki me pas edhe situata, apo. E, kur u plak e u lodh e u angazhu me do punë, si me i qenë, në fund thojke, ja lejteni kabiltu ruhsate Resulilah. E, sikur ta kisha pranu lehtësimin në fillim, atëherë kisha pas më kollaj që tash, apo. Mos e ngushto se jeta është e gatë. Pra të nderuar vëllezër, kahere për shembull do njerëz vijnë, dojnë m'i kuptu do sene, edhe me imponu kuptimet e atyne seneve, për shembull, si në bazë disa thënjeve, teksteve të caktuara, që janë thënë në kohëra krejt ndryshe, situata krejt ndryshe ka kjo situatë, për shembull. Qoftë për shembull, qoftë për gjendjen e muslimanve, për qëndrimin e muslimanve, për raportet mes muslimanve, mes dijetarve, e kështu, e kështu në forma të ndryshme. Ka mospajtime mes dijetarve që kanë qenë të kaluar. Madje ka dhe thënje, po ka, që ndoshta disa dijetarë kanë thënë karshi disave, apo, por kanë qenë kohëra kur ka pasë edukatë, ka pasë devotshmëri, ka pasë sene, apo jo? Në atë vakt kur gjithçka ka funksionu në shërbim të edukimit, gjithçka ka funksionu në shërbim të formimit, gjithçka kështu ka funksionu, apo. Thot Ibrahim en-Nehai rahimehullah, thot, Ama sot për shembull vëllazër, vëllazër, me bo me dal për shembull me një deklaratë ndaj dikujt caktun për shembull me një fjalë. Qysh kuptohet? Menjëherë bëhen taborizime, menjëherë bëhen polarizime, e klanizime, e e gjithçka bën ata, në fakt keq pse? Pse njerëz mezi presin apo me i keqkuptu, me keqinterpretu, me me me bo fjalë. Prandaj maturia në këtë kohë dallon nga maturia në atë kohë. Po ata ka thonë, po i ka thonë Allahu. Çka? Allahu, e dimë që keni me pas smutë, e keni me pas. Njohja e rrethanave është e domosdoshme për kuptimin e fesë vëllezër. Nuk e faktorizojmë realitetin përmbi shpalljen. Jo, s'ka epërsi, nuk ka pushtet ndaj shpalljes, jo. Por a ka ndikim, ka ndikim, nuk përjashtohet. Prandaj dy ekstremet janë të këqija, edhe edhe stërfaktorizimi, po edhe krejt defaktorizimi i rrethanave, i realitetit, i kushteve, i mundësive kështu me radhë. Mesatarja është e kërkuar apo? Mospajtimet e e e e shekujve të kaluar, është çmenduri me i pru n'kohën tonë se ato s'janë më ato. Madje edhe mospajtimet e vendeve të caktuara, me i pru n'venin tonë s'janë mençuri o lopton. Çka na duhen? Ka vene të caktuara muslimane që e kanë luksin për do mospajtime. Na s'kena luks për to, vëllapta. Me i pru ato mospajtime këtu e me ngjall debate pa nevojë, duke pas parasysh se çfarë ka tjera prioritete, probleme, është huqje e madhe. Që Allahu thotë, na e dimë që keni me pas smutë, kadal, mos e merni, mos e merni punën veç kur jeni shnosh, e kur smuresh çka ban? Prandaj, mirëkuptimi i rrethanave, përshtatja konform tyre dhe zbatimi i shpalljes vazhdimisht, po, është e kërkuar apo. Mirëpo injorimi i krejt fakteve, të jetuarit në ishuj, në në dhoma të mbyllta, apo kur s'sheh çka ka jashtë, çka po ndodh fare, injoron krejt çka po ndodh apo dhe përcakton, dhe përcakton komplet qëndrime, raporte, mbi bazën e reagimit të pesë personave që i ki rreth veti, apëton, është pa dyshim huqje e madhe, apëton, është huqje e madhe, apëton, del kqyr çka menojnë njerëz, çka thojnë njerëz, pastaj shumë çka po bohet, po apëton. Ai, është shumë e rëndësishme me i kuptu këto rrethana, vëllezër, jo me u mbyllë vetë edhe, kadal. Se feja ka për të gjitha. Dhe gjithashtu shikoje këtë Allahu tebareke ve teala, çka thotë? Shikoni ato do të thon. Smunja është gjendje që njeri nuk e zgjedh, apo apo nuk e zgjedh smunja. Udhëtimin për me kërku rrizk e ka vendos Allahu tebareke ve teala në kontekstin e xhihadit, luftën n'rrugë të Allahut tebareke ve teala. Andaj me kërku halal, me fitu halal, është pjesë e gjihadit. Madje sot është gjihad, bajagi i madh me luftu, me kërku halal aftër. Kshtu që besimtari i cili punon, angazhohet për halal, mundohet me kon pjesë e shoqnisë, por me kuptimet, me parimet e tij, me luftu, sa të ka mundësi, është pjesë e gjihadit. Tu lyp halal, mos harroni namazin. Se do njerëz tu lyp halal, do n'hallall po lyp, ka harru me fal namazin. Ka harru ibadetin, ka harru përkushtimin, ka harru dëshmi këto mos i harroni. Ngase gjitha këto duhet t'i shërbejnë kësaj apo. Mos e shndrro mjetin qëllim, edhe mos e injoro qëllimin. Mos i përjashto rrethanat. Por edhe mos i stërfaktorizo rrethanat. Kjo është mesatarja e kërkuar apo. E Allahu thot, falni namazin, raportin me Allahun ruani, kudo që të jeni, a jeni në punë, a jeni në rrugë, a në kërkim dijes, a kudo që të jeni, raportin me Allahun ruani vazhdimisht. Kjo është me rëndësi. Edhe raportin me njerëz, jepni zekatin. E çka të jepni më shumë? Wa aqridullaha qardan hasana. Edhe Allahut tebareke i jep një borç. Kard, dmth ato çka i jep vullnetarisht ndihmon n'forma t'ndryshme, është një lloj borçi që Allahu tebareke teala ka me ta kompenzu. E që sot fatkeqësisht njerëzit e harrojnë borçin apo. Forma t'ndryshme apo. Çdo shërbim që ta bën dikush, çdo mësim që ta jap dikush, çdo mundësi që ta jap dikush, çdo ndihmë përkrahje, është njëfarë lloj borçi që i jep ai apo. Wastagfirullah inna Allaha ghafurun rahim. Fundi i ajetit Allahu thot tek e fundit krejt çka të bëni bëni për shpirt juaj voptëm. Tamam ç'thot populli jonë. Çka të bëni bëni për shpirt juaj voptëm. A falni gjithë natën a s'falni hiç, a bëni dhikr, a ngani a s'ngani, e dini më mirë keni mundësi a s'keni mundësi. I din Allahu, Allahu xhelle ve ala i ka caktuar senet, kjo është farz, kjo nuk o farz, kjo nafile. A ki mundësi t'akumulon energjinë tande, mundësitë tua, ti i din apo. Po tek e fundit krejt çka të bësh për shpirtin e ki vëllau. Edhe mas saj Allahu thotë vestagfirullah. Prap Allahu thotë kërkoni falje tek Allahu xhelle ve ala, po. Se krejt me u munu, krejt me çu n'vend, prap, keni me pas mangësi, thotë. Prandaj në angazhimin e juaj, në punët e juaja, në kontributin e juaj, në namazin e natës e ditës, në sadakanë, në gjithçka të juaja, ruajuni nga vetëpëlqimi, Ruaju nga mendjemadhësia, ruaju që me të kap ça po bëj unë, veç njerzt me ditë se ça kom bo unë, leni këto punë, estagfirullah thuj, ule, ule kokën e epshit edhe mbyte çdo tendencë të vetëpëlqimit dhe mendjemadhësisë me kërkim falje tek Allahu tebareke ue teala, se tek e fundit krejt çka ke bo është rizk që Allahu ta ka dhënë. mundësi që Allahu ta ka mundësuar tek e fundit krejt është Allahu xhelle xhelaluhu ai të ka ndëru ai të ka mundësu ai të ka ngrit apo andaj alime ai e din e din Zoti te bare kotala mjafton ai që e din edhe ti e din se pa t'pat ndihmuar s'ke pas me kon kërkush hiç kërko falje tek Allahu xhelle ue ala ngase Allahu është ai që fal shumë edhe Allahu është ai që i mëshiron robët e tij Prandaj, të nderuar, kjo surë ka filluar, falu natën, bëne këtë,, e në fund, Allah është falës e mëshirues, në fund. Domethënë gjithmonë shkon duke e balansu atë hovin e parë të fillimit të një lloj, një lloj ngarkese, një lloj, një lloj energjie të fuqishme që vrapon, por, gjithmonë, dije se kemi kon të mangët, kemi pasë lëshime, kemi pasë mangësi, mëkate, jemi njerëz, por kjo Kjo vjen pas, falu, angazhohu, munohu, përpjeku, jep e mundin, falu natën, jep. Po mas saj, pastaj, kur bëjsh analiza, e kupton se ka mangësi, ka lëshime, ka kështë më, e din se Allahu ta fal, a kupton. Mirëpo, jo me qitë mas pari Allahu ta fal, e pastaj mu rahatu, jo, jo, a kupton. Mas pari ngritu, angazhohu, puno, munohu, pastaj thuj, Allahu na fal se që kjo është Që kjo është domethënë, domethënë, kjo është mundi i një njeri të lodhur, e një të shkreti, një të njeri, po veç Allahu ja faltë, e shpërbleftë atë. Që kjo është ajo që e bën besimtarin gjithmonë, të pregaditur pastaj me dalë me i dalë angazhimit e të punës, sikurse ka kërku Allahu xhelle ue ala, na ka msu pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Kjo është fundi i sures Muzemmil, Allahu xhelle ue ala na shpërbleftë në dunja e në ahiret, na udhëzoftë në të mirat e tij, e na mundësoftë që të jemi të përkushtuar në adhurim ndaj tij, edhe të jemi produktiv e dobishëm për robët e Allahut xhelle ue ala, kudo që të jemi dhe në çfarëdo situate që të jemi. Allahu ju shpërbleftë për vëmendjen për sabrin dhe për gjitha tjerat, u pafshim me të mira në dersin e ardhshëm. Salamu alaikum.